Está aquí. Uy, pollita. te amo. Papá, Bazen algunos algunos osoan de bilinez. Cultura alea. ongi etorriak entzule. Gure gaurko kultur atala abiatuko dugu orain eta gaur jakizue aste bukaera honi begira jarriko garela, ostiral eta larun batuntan urtsenda da ikusgarria holtzaratuko baitute. Edurne apesetxe etxe etxartek aurreratu digunaz. Beaz, badik uh, urtia talde bat uh, juntatu zela jrei baten plantatzeko. Eta beaz, ideia zia, beaz egitar, oen bibilkatzia eta zerbaiten plantatzia oekin. Beaz, eh, hortakoz uh, badukek uh, aizaletan, badukek uh, gaztenak badik zazpi urte eta xaharrenak erandezagun jutan hogeita ama zazpi. Ala bada, gaur ursen da, izeneko ikusgarriaren nondik norakoak bilduko ditugu bereziki, laure txetxekoin lankidari eskar. Baungi etorri, guztiak. gure gaurko kultur atalean, da izeneko ikusgarria izango dugu izpide, muskildi herrian, ikusi izango baitugu sorkuntza lana, ustiral eta larun bat untan. Lauren txetxegoin lankidea, edurnea pezetxe etxart eta sabi elgartekin mintzatzeko aukera izan du, eta beraien adirazpenak gurera ekar ditzago. Lauren txetxegoin. Edurne APZ txart egin nuen. Bai, hie. Ordin uh, urxenda ikusgarria emanen duzi hor muskiliko erritar guziekin uh, ostial eta nesken egin untan, bon, bada bulitat ere haizide hori dena prestatzen lehen lehenik urxenda ikusgarriaren amini bat historioa uh, edo uh, funtsa, eh, esplikatzen eh, alik zuen den? Bai, behaz badik eh, urtia, talde bat uh, juntatu zela yeah. baten plantatzeko, eta behaz ideia zia, behaz egitar, oen bibilkatzia eta zerbaiten plantatzia oekin. Beaz, uh, eh, urtakoz badukek uh, aizaletan, badukek uh, gaztenak badik zazpi urte eta xaharenak, erandezagun, jutan hogeita ama zazpi, Ikustez, eh, justoki uh, belaun aldi jentik badiela hor eh, eh, parte hartzen, uh, alde horretak diadanik kausitze bat da, zenta agian pentsatu baino implikazione gehiago izan da? Beaz atxarrin ez ginakia bate bate nurzinen zen eta lehen bilkua egin gynileik harrakasta yukentzia eta beaz jente parrasta bat jentzia eta gehoztik jarrik itutuk et, voilà, beaz bai kohalain aldetik eta bai dantzaien aldetik Ikusgarrian beraz e, zer da historioa zer e, uste dut e, zer da latxagia baten inguko historio bat da? Bai, behaz uh, eh, latxagiain istoian, eh, badik behaz izen buiak din bezala, uh, eh, hurxen da, behaz gein hausia transmisioa duk. Er, nahi eta belauna ligusiak, uh, gizaldi hor agertu kotutuk, eta behaz uh, gazteen etaik adinekuetat, behaz oek zerbait egiten die izan dadin dantza edo kantoe. Eta ikusgarri hortan, beraz, eh, dantza bada, eta, bon, da, sibuko dantza, bena dantza kla, klasikoa ere, bai, eh, bada ustartze bat hor. Bai, baduk ustartze bat, nahaste bat, botitze bat, beraz, e, baduk otaik, baduk dantza modernua, baduk dantza klasikoa mini bat, eta geho behaz, sibotar hurratxak, e, bai, bena beste muzikaikin sogazik izan den musikaikin. Kantu handana bat ere bada hor, izan da zinez lan handia e, jamanik be, kantue guzi horien untzeko. Bai, bon, nahi bat duk uh, hartu tiagu behaz denboan, em, muskiliko pastualetan eta jaietan emanik izan zien kantoiak, eta ahamulda tutiagu beste manea batez harmonizatu, Eta remanentziak, behaz muskilea rentako jadanik eman duten kantoiak tutuk. Eta eh, behaz oik salbu azkena, behaz azken kantoia sorkuntza bat duk. Zu beraz ikusgarri hortan, eh, minibat taula zuzendariko kargia eaman duzu, eh, zuetako lehen urras bat zian, oi? Bai, bon, taula zuzendai ez dakit, abo kantoen uh, junazten bai, abo. Uh, bai, menen, ni hau, behaz talde bat izan gutuk atxarretik, eta voilà, behaz zenetako bai, uh, urte zinez abeaz garria, han behitut pertsonalki, han itxan Uh, eh, voilà, bai musika mundian, uh, eh, taldiain kantai mundu hortan, uh, bai, mhm. itxikasi Bazen uh, urte handan abat, ez zela ez alik izan, ez olako zehik izan uh, muskildin, uh, bazen olako goxe? Bai uste diat, gaztek zerbait plantatu nahi ziela, eta hoja, Ado, zon bat iraunen du gutxi gora bera ikusgarriak? Gutxi goa behea jain hendik bat eta laur den oen bat eta kart bai. Beraz, eh, be gure goxen pizteko uh, zer gaiten altzun duke eh, be gure entzulek ere hilant diten? Beaz, tzaizte uh, guni ez petu gaipat, bena gune berezi bat behita beaz, eh, oskaseko lepuan, uh, soho batetan, borda baten kantian, bortiak gibelian, voilà leku eh, paregabekua. Eta dantzai egeren ikusteko ere para da eta boz edera zumaite bai? Hoiok. Bo, mil esker edurne. gune. Eh, ebe, eskerik anitxe eta uste alarte. Eza Xabi Elgar, egun honu. Egun Zuekin ikusiko tugu beraz urxenda ikusgarriaren inguko gaiza praktikoak. Eta, bon, lehen lehena, eh, guniaena, erran behar da, Eh, jatu ezten leku batean eginen duzie, emanen duzie horxen da ikusgarria. E, zehazki esplikatzen alde ikusi, e, eh, nundateken gune hori? Bai, ordin, uh, Sibiotik horadianen jententako uh, oskaseko bidia hartzen duzie, muskildi gaiten oskaseko bidia hartzen, eta ez duzie huts egiten ahalko, ziren eskerrin izanen da. Ordin, pagolako bide hargia iganeta, uh, eskerreko aldin, ordin aparkalikia izanen da gentiak izanen di hazien aparkazteko, eta ge hor uh, borda baten unguian iganen da ikusgarri. Oztibarretik horradien entzat? Oztibarretik horradien entzat, bista eder eh, ostatia igan ondun, eskuinetaik izanen da, eta horre... Uh, zide, jente izanen da zien, uh, laguntzeko. Beraz, antzuki natural bat hor prestatzen duzi, uh, kari urtalat? Bai, hor din kasik prestik da, um, jargiak ez zaitugu, taulaganiak e, bordain uh, borda ukenen Bo, ikusgarrian leku bat eukenen du eta han kanbiatuko Eta kantin, ordin kantuko sohuetan izanen da bai jateko eta edateko, aparkalikiak ebai prefosta. Eta azpimagatzeko zazpi honeta egoiti izanen dela be, jateko eta edateko, pentsatzen dit ez dela hain hain goiz jien jenti, bena nulaz ikusgarri bedatzik eta dita egoiti den. Bena bon, goiz ikorabazide, ikenen duzi epada ebai jateko eta edateko, tranquil. Gune, olako gune baten antolatzia, segurazki lan handia gal dizu. Bai, ordin lan handia eta sustut laguntzale hanitz, eh, materiala ebai preforta zen eta jargiak gihauk antolatutugu, ordin taula heli bat eh, zaituk kolte bat gainen eta hola. Geo taula gaina ebai, uh, eh, ordin taula gaina, pastoareko taula gaina da. Urdinak beke prestatu daiku taula gain puzka bat eh, sonyura jentako. Geo igangiak, elkigiak eta prefosta bon aparkalekia, uh, oihaletxia ebai, ostatik. Eta bon, egia da lan Lekia sahatu lehenik gynia, suhua eh, eta bena, kasik, eh, kasik prestik bai. Behatzi eak ez erditan dateke ikusgarria, hori haitu bat izan da, segur aski, ebe uluntzien uh, eh, Bai, bai, hoi da zen eta mm, bon, lehenik izan entia idia zabalekuk, huon uh, erditio bateko ikusgarria eskaintzen da ikie eta eskertzen dugu prefosta, bena behar da bada argi joku, bada, uh, bada pantaila bat, gaitzak iganen dia pantaila horren gainen, eta hortak, hartako important da uh, eh, ulhun izan dadin, Odin hartako da hain Beant behant kakotxen hasten, bena tranquil hamekak eterdi gai herditan uh, burat paten inguian giateke gue bai. Bon, ez dakit eh, praktiko dien gaiz hien inguian, badea, bo, sigurazki haintzen ditik zumait uh, eh, sartziak uh, eh, ioxi dutie. Zoma leku bada, lehenik? Hordin, bada boste leku, eman aldikal. Ordin uh, jadanik apurtzen, edo apurtuik diela, neskenek guneko batzen da bena bai, lekiak aholkatuik da haintzenetik hartzia. Eta geho, bon, prefosta askigoiz jitia, eba, hortzako badate jateko eta edate joateko, uh, simpleki aparkatzeko, tranquilki heltzeko gynilat, gaihaldi goxua gaiteko zen, eta pentsatzen dut izigarri lasaia eta goxua izanen dela. Odin bai aholkatzen dugu justut aparkalekia, eta komo eta izanendia, bena askigoiz heltzia, bola, lasaiki igan eh, oho. Bon, bestek eh, gehitziko alde horretaik? Jintzitaie saldun, sustut, eta segur zinez uh, gaialdi goxu eganen, iganen eta bon, maleuski, maleuski eta espero dugu ez dela jola izanen ebia balitz, be mauleko jai alaian uh, ezaiko dugu horro eta han emanen dugu, bena zinez nahi gynuk etxarteko bordaltin eman. Untza, eskerrikan isabi. Eskerrikan Baitzordua emana, ostiral larun batuntarako untarako muskildin eta sartzeak guan hartu, oraindik eh, erosten aldirela urdinarbe maulen doni banegarazin, dona paleun edo eta kanbon. Kultur alea. Baigandera begira zen orain, igande hontan bastidan, ospatuko baita, araba euskaraz, arabako ikastolen aldeko pesta haundia. Egitara zabala proposatzen digutena aurtengoan ere bastidan, eta besteak beste, kontzertuen arira, jakizue esian taldeak ere berazken lana holtzaratzeko aukera izanen duela. Izan ere, 2008ko ondarrean argitaratu zuen esian taldeak bere zazpigarren diskoa, urtemuga berezi batean gainera, taldeak amar urte betetzen baititu, eta ala zurine idargo, kantariaren errenak gurera ekarriko ditu. Diska oniburuz, zera kontatu baitiku. Bueno, balde batetik ja tokatzen zan diska berriateatzea, eta bestetik ba, gure 10. urte urrena aprobetxatuz. Ba, esan genuen, bueno, bai izango da diska berria, kantu berriekin, baino zerbait berezi ere sartu beharko dugu. Ordundare zazpi kantu berri da ere osotara, eta gero beste bi, izan diena, ba, taldearen eh, ibilbidean arrakastatxu, ezagit arrakastatxuenen, baina bi kantu arrakastatxu hartu ditugu, moldatu egin ditugu, eta, eta diska sartu ditugu, eta horietako baten, baten kasuan, e, sorkun eta eta petik e, abesten dute kantu hori. Ba, egunotan gainera izar izeneko kantuaren pean e, bideoklipa aurkitu ahal izango duzu, baina tira, erran bezala. Bastidan, ekainaren emezortzian, araba euskara zen baitan, esian talde ere entzunar izango duzu. dela erreza, dena berri zastea Hames gaizto batetik esnatzean Berriro lokartzea Ba, ontar arte iritsi gara gaurkoan entzule, gure gaurko emankizuna hontan bururatzen dugu eta emankizunaren bururatzeko, ba nola ez, ara ba euskara zentzat egina izan den kantua eh, jarriko dizuek. Huegu lelopean ospatuko den aurtengo edizioaren kantua entzun dezagun beraz eta bihar arte. Izan ongi, aio. dugu bere oskola Naiz espaziote txikiko ze itzela da gure ikastola Wow, esan da bida jazten da Wow, izarren artera Wow, bertan ikosatu nahi bazen Kultur alea.